Gaur egun eh, aliatzen diren TGV guziak behar bada e, geldituko direla. Hori eh, tur eta bordalen arteko AHT berri hori e, martxan emanen duterarik e, elduden urtean nahi baduzu. Eta horren ondorio da, zenta presio handi bat izanen da TGV bat pasarazteko AHT hortan eta, eta ondorio bezala gutxiago pasatuko dira eta jakinez gero hainitzek segitzen dutela edo tolosa arte, edo eh, endaia, edo paue arte, eh, gertatuko dena da begutxeago ibiliko direla, eta argizko handia da endaia raino, eta Euskare Giraino, Tegeberik ez aliatzea eh, gehiago. Gertatzen dena da gutxiago izanen direla, eta ez dituzte orduan segurtatzen alko, bai tolosa arte, bai eh, pau arte, bai endai arte, eta erabaki bat egin beharko dute horren arabera. Ez da, diru arazo bat, eh, bai izi, apen, diru arazo batetik sortzen da e, tren gutiago izanen direla, eta orduan erabaki bat hartu beharko. Hor da untan erabaki hartzekoa da, iduriz, abustu buka erako erabaki hartuko dutela e, dute, hor, zentzekoek, nahiz eta ez konfirmatu publikoki, Hortan da ez da da. C'est totalement faux et c'est en plus absurde. Gezur hutsa da eta gainera ez du zentzurik. Espainiara buruz bagoaz eta problema da linea berriaren eraikuntza sigitzia Espainiara ino. La ligne nouvelle jusqu'à l'Espagne puisque l'Espagne sera avec euh, un écartement euh, semblable. Espainian, Frantziako burdin bideen arteko largotasun bera instalatzen ari baitira, beraz ez da gehiago austurarik mugan. Il y aura plus cette rupture à la frontière espagnole ere... Eta espero dut, eraikitze lanak segituko direla. Dena den, abiadura hondiko treina, Bayonara ino eta Endaiera ino jautsiko da. TGV, descendra jusqu'a Bayon, et jusqu'a Endaif. Ecoute, a aucun moment je viens de avec la responsable SNCF ici, la réponse est, c'est faux. Entzun, SNCF-eko arduradunaikin kontrolatu dut orain bertan, erantzuna da, estela egia eta sekulan lako gauza bat oposantua izan balitz, nire kontrako joerarekin iteike eta ez nuke utziko egiten. bien entendu, avec une hostilité de euh, un